العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorite ashabe, i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jacije namaza naš ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Ennevevija Rahmetullahi Alihi. Mi smo napravili jednu kraću pauzu. Nakon te kraće pauze vraćamo se ono što je interesantno spomenuti jeste činjenica da zadnje predavanje jeste bilo tema strah od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i mi smo spomenuli i vjerujem da se mnogi sjećaju te činjenice da bi čovjek vjernik u svome životu dunjalučkom trebao da bude poput ptice koja ima dva krila. Da jedno krilo bude strah od Allaha, da se čovjek boji, a s druge strane treba da bude nada u Allahovu milost i Allahu oprost i Allahov rahmet. I na taj način će čovjek balansirati svoj dunjalučki život. Kada se čovjek boji Allaha Đelšanu, to će ga sprječavati da uradi nešto što je loše. A s druge strane, kada već uradi nešto loše, nada u Allahu milost mu daje snage da ustraje i da nastavi. Pa Imam Nevevi Rahmetullahi Alihi kao veliki muhaddis, čuveni učenjak, logično je bilo da nakon poglavlja straha eh, u kojem je govorio o strahu od uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala te ajetima hadisima iz tog poglavlja. Nakon toga došao je sa ovim drugim poglavljem nada u Allahovu subhanahu wa ta'ala milost. Jedno znači veoma, veoma bitno poglavlje eh, i osobe koje imaju knjigu na, eh, znači knjiga ovog formata 229. E, stranica mogu primijetiti da je ovo jedno veliko, veliko poglavlje i zaista bi nam trebalo mnogo, mnogo vremena da prokomentarišemo sve hadise iz ovog poglavlja, ali mi ćemo se potruditi da određene hadise koji su sa istim značenjem jednostavno zaobiđemo jer nema potrebe da se svi hadisi komentarišu. U svakom slučaju e, tema nadi u Allahu subhanahu wa ta'ala milost je veoma bitna tema Čovjek vjernik treba da zna da je Allah subhanahu wa ta'ala milost velika. Ono što je mene, hajde da kažemo, fasciniralo ovom poglavlju jeste činjenica da je Džibril alaihi salatu kao najodabraniji melek kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala i neko ko možda najbolje poznaje svog gospodara i ko poznaje njegovu veličinu njegove milosti, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, kada je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaznio faraona i njegov narod i kada se počeo faraon tušiti, Džibril alaihi salatu wasalam, taj odabrani melek, uzimao je, uzimao je blata, uzimao je gline i gurao je faraonu u usta, kaže bojeći se da ne izgovori šehade, da ne rekne la ilaha illallah pa da ga stigne Allahova milost. Faraon koji je uzvišeni Allah u Kur'anu opisao da je za sebe govorio Ene rabbukumul e'la, ja sam vaš najveći gospodar. Faraon koji sebe proglasio božanstvom, Džibril alaihi salatu wasalam koji poznaje Allaha i koji poznaje veličinu njegove milosti, pobojao se da će u tom momentu Faraon kazati la ilaha illallah, da će zatražiti Allahov rahmet i milost i da će mu se Allah smilovati. Pa je, farao, pa je Džibril alaihi salatu wasalam, znajući šta je faraon radio, kako se je predstavljao, koliko je mučio Musaov narod, uzeo je e, blata i stavio mu u usta kako ne bi izrekao te riječi. <clears throat> Imam Neveju Rahmetullahi alaihi ovo poglavlje je pozna, e, započeo sa poznatim kuranskim ajetom iz surje Zumer 53. ajet gdje uzvišeni Allah kaže Kul ja ibadije alledine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah Inna Allaha jagfiru dhunube džemi'an innehu huval gafuru rahim Reci o Muhammede, reci o Muhammede ljudima, reci o Muhammede čovječanstvu Reci o Muhammede vjernicima. O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. O robovi moji, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala doziva ljude i naziva ih svojim robovima. Jer u osnovi čovjek je stvoren وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ Ljude i džine nisam stvorio osim s jednim ciljem. Da robuju uzvišenom Allahu i da njega obožavaju u svome svakodnevnom životu. Pa uzvišeni Allah ovaj ajet počinje riječima O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. Čovjek kada čini grijehe, kada je nepokuran Allahu subhanu wa ta'ala, on prema sebi čini nepravdu. Jer Insan je taj koji je zgriješio i sutra treba da ispašta zbog grijeha koji je činio. Pa kaže uzvišeni Allah, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. O robovi Allahovi koji ste počinili neki grijeh, bez obzira kakav taj grijeh bio, nemojte gubiti. La zabrana. U islamu je zabranjeno pasti u očaj, da čovjek izgubi nadu da će mu uzvišeni Allah oprostiti. To je u islamu zabranjeno. Kur'an to zabranjuje. La taqnatu min rahmetillah. Nemoj da gubite nadu u Allahovu milost. Inna Allahe jagfiru dhunube džemi'a. Doista Allah prašta sve grijehe. La ilaha illallah. Jeste li vidjeli ovakav rahmet i ovakvu milost igdje osim kod uzvišenog Allaha. O robovi moji, koji ste počinili određen grijeh, ne smijete gubiti nadu u Allahovu milost. Doista Allah prašta sve grijehe. Prašta grijehe onome ko se pokaje. Prašta grijehe insanu koji se postivi svoga gospodara, koji prestane činiti grijehe, koji se pokaje i traži od Allaha oprost, Allah će oprostiti sve grijehe. I najteži grijeh, najteži grijeh u islamu je širk, kufr, nevjerstvo. Allah subhanahu wa ta'ala daje svojim robovima mogućnost da nakon što su bili nevjernici, da nakon što su činili širk, da postanu muslimani i da im uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala primi pokajanje i da njihove grijehe pretvori u dobra djela. Pa kaže uzvišeni Allah, Allah će sigurno se grijehe oprostiti, on doista mnogo prašta i on je milostiv. Allah mnogo prašta. I Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv. Pa je ovaj ajet jedan od najvećih ajeta. Njegovo značenje je najveličanstvenije u pogledu toga kolika je milost uzvišenog Allaha da poziva sve svoje robove koji su učinili neki prijestup, da se vrati Allahu, da ne gubi nadu u Allahu milost. Zašto? Jer Allah prašta sve grijehe onima koji se vrate istinski Allahu. Zašto? Zato što je Allah milostiv i zato što mnogo prašta. Nakon toga, <clears throat> u 412. hadisu od Ubadi ibn Samita radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao Ko posvjedoči da nema Boga jedinoga, nema Boga osim jedinog Allaha, koji nema nikakvog sudruga i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Prva stvar, kaže Allah poslanik, ko posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Ovdje se moramo zaustaviti prije što prekomentarišemo, spomenimo ostali dio hadisa. Kaže Allah poslanik, ko bude svjedočio da nema Boga osim Allaha, misli se da nema božanstva koje zaslužuje istinski da bude obožavano. Mi na Dunjalku imamo mnogo božanstava. Kada uzmijete planetu i kada bi pokušali da vidite od istoka do zapada, ljudi imaju mnogo, mnogo božanstava. Pa ova negacija ne odnosi se da ne postoji na zemlji božanstva. Na zemlji postoji mnoga božanstva, ali nema istinskog božanstva koje zaista zaslužuje da bude obožavano zbog njegovog, zbog njegovih svojstava osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ko posvjedoči i ko vjeruje da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed šta? Boži rob i Boži poslanik. Pa je ovo umjerenost u pogledu Božijeg poslanika. On je bio insan. On nema božanske osobine nikakve. On je rob ali je odabran. Pa je on poslanik i zbog toga ima poseban stepen i kod ljudi, a i kod uzvišenog Allaha. Ali je to balansiranje, pa je Muhammed a.s. rob, insan kao i mi, koji je imao potrebu za jelom i za pićem i za ženama i tako dalje ali je poslanik, uzvišeni Allah ga je odabrao i učinio ga najodabranijim insanom na planeti. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu selam, ko posvjedoči da nema Boga osim Allaha, koji nema sudruga, i da je Muhammed njegov rob i poslanik, i da je Isa, Isus, Allahov rob i poslanik, i njegova riječ koju je poslao Merijemi i duh od njega te da, da je džennet istina i da je džehennem istina, Allah će ga uvesti u džennet ma kakva mu dijela bila. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Znači imamo nekoliko uvjeta da bi neko ušao u džennet. Da posvjedoči i da vjeruje da nema Boga osim Allaha i da ne čini širk Allahu. Da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Da je Isa alihi salatu wasalam. I ovo je zato što je u vrijeme Boži poslanika alihi salatu wasalam bilo kršćana pa je trebalo ljudima pojasniti ispravno vjerovanje u pogledu Isa, Isusa, Allahu poslanika alihi salatu wasalam, neka je na njega Allahu mir i spas. Pa ko kaže posvjedoči da je Isa, Isus, Allahov rob isto i Allahu poslanik. Isus, Isa alihi salatu wasalam, kao Muhammed alihi salatu wasalam, ima dva svojstva. On je rob, samo insan. Nema pri sebi nikakva božanska svojstva. Tako mi muslimani vjerujemo. Imao je muđize, imao je mogućnosti da ozdravi ljude koji su bolesni ili čak da oživi ljude, ali Allahovom dozvolom. Pa on nema pri sebi nikakva božanska svojstva. On je rob, ali je poslanik i odabran je. I mi muslimani vjerujemo da je on poslanik. Onaj ko negira i ovu poslanicu negira poslanicu ostalih poslanika. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, ko bude svjedočio da Isa alaihi salatu wasalam, Allahov rob i njegov poslanik i njegova riječ koju je poslao Merijemi i duh od njega. Njegova riječ koju je poslao Merijemi, šta? Allah uzvišeni kada želi da bude nešto kaže kun fe je kun. Pa je uzvišeni Allah riječu budi stvorio Isa alaihi salatu wasalama. Imamo e, za one koji žele e, da pročitaju u fusnoti lijepo pojašnjeno šta znači e, da je Isa alaihi salatu wasalam njegova riječ. Znači stvoren je od riječi budi, dok duh od njega znači da ga je uzvišeni Allah oživio i dao mu dušu. Uzvišeni Allah ga je stvorio u riječu budi i on je duh od njega, uzvišeni Allah je udahnuo u njega dušu pa vjerujemo, u, e, prvo svjedočimo da nema Boga osim Allaha, da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik, da je Isa alihi salatu wasalam Allahov rob i njegov poslanik, da je stvoren od riječi, riječu budi i da je e, uzvišeni Allah udahnuo u njega dušu, vjerujemo i da je džennet istina, vjerujemo da je džehennem istina, vjerujemo u sudnji dan, vjerujemo u proživljenje, vjerujemo u nagradu, vjerujemo u kaznu, Ko objedini ove stvari i bude živio po njima, uzvišeni Allah subhanahu će ga uvesti u džennet. Svakako, ovdje se misli na ispravno vjerovanje, može se desiti da čovjek bude ove stvari ispunio, ali da bude imao određeni prekršaj, određeni grijeha, pa da periodično bude kažnjen vatrom. Ali insan koji ima ispravno vjerovanje, o tome ćemo večeras mnogo govoriti, na kraju krajeva će kad tad završiti u džennetu. Jer ljudi u pogledu E, znači e, vrste osoba na sudnjem danu se mogu podijeliti u tri kategorije. Imamo vjernike, imamo nevjernike, odnosno i imamo drugu kategoriju vjernika, to su imamo prva kategorija vjernici čija dobra djela su teža od loših. Oni će ući u džennet, znači bez da, ne daj Bože, budu kažnjeni. Imamo nevjernike koji idu vječno u vatru i imamo vjernike čija dobra djela su bila lakša od, od njihovih grijeha. Više su imali grijeha od dobrih dijela. Takvi će ljudi biti kažnjeni periodično u vatri, pa kada naplate ono što su skrivili, nakon toga će biti uvedeni u džennet. Nakon toga imamo hadise e, koji treba ispravno također razumjeti. E, više je hadisa koji imam Nevevi Rahmetullah Jalih spomenuo u kojima stoji da insan koji rekni la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, istinski iz svoga srca, da će ući u džennet. Pa se e, velik broj ljudi, hajde da kažemo, neispravno odnosi prema takvim hadisma. Jedan od tih hadisa jeste često 13. hadis od Ebu Zerra radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao uzvišeni Allah kaži. Znači ovo je hadis si ko uradi jedno dobro djelo da ću mu desetorostokru nagradu ili još više. Čovjek uradi jedno dobro djelo, uzvišeni Allah ga nagradi desetorostruko ili više od toga. Wallahu yudaifu limen yasha. Do 700 puta i još više. Znači dobro djelo uzvišeni Allah nagrađuje desetorostruko do 700 puta i još više kao što je spomenuto u Kur'anu sure el baqara Pa kaže Allah poslanik, ako učini jedno loše djelo, kazniću ga prema zasluzi ili ću mu oprostiti. Čovjek uradio jedno loše djelo, toliko će biti i kažnjen. <clears throat> Kaži uzvišenja ovom hadisu kuciju, ko se meni približi za jedan pjedalj, ja ću mu se približiti za podlakticu. A ko se meni približi za podlakticu, ja ću se njemu približiti za hvat. Ko meni ide hodom, ja njemu idem trkom. Ovaj hadis, ajde da kažem, postoji dva tumačenja ovog hadisa, da ga shvatimo E, bukvalno, imamo da ga shvatimo u prenesenom značenju da čovjek što više svojom pokornošću se približava Allahu, uzvišeni Allah sve više njega nagrađuje i sve više ga obasipa svojom milošću. <clears throat> pa kaže e, uzvišeni Allah u ovom e, hadisu al kuciju na kraju, ako mene susretni sa grijesima velikim kao zemlja, ne pripisujući mi sudruga, ja ću ga obasuti sa isto toliko oprosta. Ko sretni uzvišenog Allah ta'ala, pa makar sa velikim grijesima, makar ti grijesi bili veliki kao zemlja, ali nije učinio najveći grijeh, nije učinio širk, uzvišeni Allah subhanahu wa mu može oprostiti i može se čovjek nadati e, oprostu svoga gospodara. Pa ove hadise i mnogi druge koji će nam doći čovjek treba shvatiti u kontekstu onih prošlog predavanja. Imamo hadise koji nam otvaraju veliku nadu. Uzvišeni Allah će oprostiti svome robu ako nije činio širk. Ali imamo isto tako mnoge druge hadise i ajete koji čovjeka zastrašuju, da čovjek pazi, pa smo kazali da je to balansiranje, znači ispravno razumijevanje ajeta o strahu i ajeta o nadi. Da čovjek samo ne uzme ajete koji govori o nadi. Allah će oprostiti, Allah će oprostiti, Allahova milost je velika, a s druge strane zaboravimo na ajete i hadise koji kazuju na Allahu subhanahu wa ta'ala kaznu. <clears throat> Kaže su hadisu Džabira 414. hadis, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam došao mu je neki beduin i upitao ga Allahu poslaniće, koja su to dva razloga koja neminovno vode u džennet ili džehennem? Poslanik alaihi salatu wasallam odgovori ko umri ne pripisujući Allahu druga ući će u džennet, a ko umri pripisujući mu druga ući će u džehennem. Dolazi Beduin Božijem poslaniku alaihi salatu wasallam i kaže ukaži mi Allahu poslaniće na dva svojstva dva, dvije radnje, dva postupka, koje ako čovjek učini jedno od njih, jednom, zbog jednog će ući obavezno u džennet, a zbog drugog će obavezno ući u vatru, pa kaže Allah poslanik, ko umrije ne pripisujući Allahu druga. Najbitnija stvar u čovjekom životu jeste da se čuva najveće grijeha, a to je širk. Da nekoga ili nešto stavi na nivo sa uzvišenim Allahom subhanu wa ta'ala, da li se radilo u pogledu ibadeta, da li se radilo u pogledu stvaranja? Allah Žešanu je stvoritelj, Allah Žešanu je gospoditelj zemlje i nebesa, Allah Žešanu je jedini koji zaslužuje da mu se čini ibadet. I s druge strane, Allah Žešanu ima imena i svojstva u kojima mu niko sličan nije. se ke i šej, ništa njemu slično nije. Pa čovjek ne smije ništa staviti na razinu i nivo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, ko to uradi učinio je najveći grijeh, širk, kojeg uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala neće nikome oprostiti, ako čovjek umri sa tim grijehom i nije se pokajao. Rekli smo na početku da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala oprostit će svaki grijeh osobi koja se pokaje od tog grijeha. Ali ako bi se desilo da čovjek uradi širk, najveći grijeh i umre nije se pokajao, takav po ovim hadisima će završiti vječno u džehennemu. Pa kaže Allah poslanik, ako umrije pripisujući mi druga, ući će u džehennem. <clears throat> u 415. hadisu od Enesa radijallahu ta'alim se e, prenosi da je resnik sallallahu alaihi wasallame dok je Muaz sjedio na jahlci za nje, e, njegovih leđa rekao Muaze, a Muaz odazva se riječima evo me poslaniće, stojim ti na spolaganju. Jedne prilike Allah poslanik alaihi salatu wasalam je bio sa Muaz ibn Džebelom pa mu je kazao, o Muaze, pa je Muaz rekao, tu sam Boži poslanik, šta treba? Pa kaže, Muaze, da bi povećao njegovu pozornost, kaže, na naredi, reci šta treba, tu sam, slušam. Muaze, pozvao ga je treći put kako bi ga dobro pripremio za nešto što će mu kazati. Pa kaže, Allahu poslanik, ali salatu wasalam, Svakom čovjeku koji posvjedoči da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik iskreno iz srca, Allah će zabraniti ulazak u vatru. Svakom insanu ko istinski iz srca, ovo nam je veoma bitno, posvjedoči da nema Boga osim Allaha. Svakom insanu ko istinski iz srca posvjedoči da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob poslanik, Allah će zabraniti ulazak u vatru. Rekao sam, velik broj ljudi e, olako svata ove hadise. Imate ljudi, nažalost moramo to prihvatiti, e, prije par dana me kontaktira jedan insan e, koji nije musliman. Ali govorimo o stanju muslimana pa kaže žalosno je stanje muslimana kada pogledamo kako muslimani prakticiraju islam. Do te mjere da, da ljude odaljavaju od islama zbog svoje praksi. Pa nerijetko se dešava da muslimani ne znaju svoju vjeru. Velik broj ljudi koji za sebe kažu da su muslimani, kada bi ih upitali dobro, šta znači detaljno la ilaha illallah muhammedur rasulullah? Islamski učenjaci o ovom pitanju, o riječima i značenju la ilaha illallah pišu tomove, pišu zasebna djela. Imamo ljudi koji kažu la ilaha illallah muhammedur rasulullah, ne zna najosnovniji komentar šta to znači da nema drugog božanstva koji zaslužuje da bude obožavano osim Allah. I svjedočimo da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Islamski učenjaci kada spominju uvjete za la ilaha illallah. Čak imamo učenjaka koji kažu kada bi čovjek samo rekao la ilaha illallah, ne znajući njihovo značenje, na njega se ne odnose hadisi u kojima kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, ko rekne la ilaha illallah iskreno iz srca, ući će u džennet. Čovjeka kada bi uzeli sada iz neke države, nije arapske države kaže on, nakon naučimo ga mi na pamet da kaže La ilaha illallah muhammedu Rasulullah. Ne zna značenje toga. Da li mu koristi tu? La ilaha illallah muhammedu Rasulullah koristi onog momenta kada čovjek zna njegovo značenje. Pa su islamski učenjaci spomenuli uvjete koji treba da se nađu u čovjekovom izgovaranju la ilaha illallah, pa da bi to la ilaha illallah polučilo ove rezultate da se čovjek bude sačuvan od džehennema i da bude uveden u džennet. Pa ćemo mi spomenuti ukratko neke od tih uvjeta. Prvi uvjet jeste ilm i znanje. Da čovjek zna šta proizilazi iz toga. Nažalost, veli broj ljudi kaže la ilaha illallah, ne zna šta to znači. Pa prva stvar znači treba nam fa'alem, znaj da nema Boga osim Allaha. Pa nam treba naobrazba, treba da znamo šta se negira, šta se potvrđuje. Nema Boga, nema božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allah. Niko ne liči Allahu, niko, nikome se ne smije činiti ibadet, niko ne može stvoriti, niko ne upravlja kosmosom osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa nam treba znanje. Druga stvar, treba nam jetin, ubjeđenje zato je došlo u nekim rivajetima da čovjek to kaže iskreno iz svoga srca. Da bude ubijeđen u to značenje. Ne da čovjek to rekne zato što je čuo možda svoga nekog rođaka ili naučio kao dijete, a ne zna u osnovi šta to znači. Treći uvjet jeste el kabul, privatanje. Da čovjek bude spreman. Ako sam rekao vjerujem da nema Boga osim Allaha, onda treba da budem spreman kao što tvrdim da niko ne zaslužuje da bude obožavan osim Allah, onda tvrdim da je njegov govor Kur'an, da se njemu pokoravam onome što je naredio, da ostavim ono što je zabranio, da se pokorim njegovom poslaniku i tako dalje. Pa da prihvatimo ono što proizilazi iz riječi la ilaha illallah. Iz riječi la ilaha illallah proizilazi da obožavamo Allaha, da njemu robujemo, da se njemu pokorimo i tako dalje. Isto tako Četvrti uvjet jeste inqijad, pokornost onome što proizilazi iz tih riječi. Isto tako da to bude rečeno iskreno, ne ne daj Bože, za vrijeme Božijeg poslanika, a u to vrijeme koliko je to bilo teže, je bilo ljudi koji su govorili riječi la ilaha illallah, a duboko u srcu nisu vjerovali licemjeri. Pa čovjek treba da rekne la ilaha illallah i da se njegov izgovor riječi vjerujem u Allaha, vjerujem uh, u Muhammed alaih salatu wasalam, da je Boži rob i Boži poslanik, da time da se to podudari sa onim što je u njegovom srcu. Jer imamo, znači, rekli smo imamo tri kategorije ljudi, imamo vjernike, imamo nevjernike, imamo licemjere. Licemjeri su ljudi koji javno se predstavljaju kao muslimani, ali u dubini duše ne vjeruju u takve stvari. I na kraju da čovjek voli el mehabbe, ono čime dolazi la ilaha illallah. Propisi koji se naređuju da čovjek voli, a ne ne daj Bože da bude od onih koji to negira i preziri. Nakon toga <clears throat> rekli smo da imamo E, nekoliko hadisa koji su skoro pa u istom značenju e, poduži hadisi 416. E, 417. hadis. Sve su to poduži hadisi, ali na kraju hadisa uvijek se spominje da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazivao <clears throat> Allah je zabranio vatru Allah je zabranio vatri onoga ko iskreno kaže da nema Boga osim Allaha želeći time Allahovo zadovoljstvo. Pa smo rekli da su ovo hadisi odnosno argumenti u islamu koji insanu otvaraju nadu. Da čovjek kaže ja sam elhamdulillah musliman, da time bude ponosan, da se nada Allahovom oprostu, da se nada Allahovoj milosti. Imamo, imamo taj temelj, vjerujemo u Allaha, vjerujemo u sudnji dan, njemu se pokoravamo. To nam otvara nadu Allahove milosti. Ali isto tako da se maksimalno pazimo svih ajeta i hadisa gdje se prijeti kaznom onima koji budu nepokorni. Zamislite da imate dijete koje šta god da mu vi naredite, ono je nepokorno. Pa dan, pa dva, pa tri, pa pet, pa sedam, pa deset, pa mjesec, pa godinu. A uvijek to vaše dijete kaže, pa ja sam tvoj mezinac, ti mene voliš, nećeš me kazniti tako dalje, ti mene voliš. Tako i mi. Mi kažemo la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i nerijetko nam se dešava nepokorni, nepokorni, nepokorni. Čujemo e, poziv na namaz, ne klanjamo. Post ne postimo, hađ ne idimo, zekijat ne dajmo i onda kažemo mi smo rekli la ilaha illallah i hoćemo u džennet. Jesmo rekli la ilaha illallah, ali iz la ilaha illallah proizilazi da se pokorimo uzvišenom Allahu. Pa ako hoćemo Allahu milost, treba da se pokorimo. A ono što uradimo, što pogriješimo u toj svojoj pokornosti, onda moliti Allah da nam oprosti. To je ispravno razumijevanje hadisa i ajeta koji govori o nadi u Allahu milost i koji govori o strahu od Allahove kazni. U 418. hadisu od Omera radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao jednog dana Allah poslanik se salatu selam vratio se iz bitke vodeći zarobljenike. Među tim zarobljenicima bila je jedna žena koja je, ugledavši svoje dijete među njima, potrčala prema njemu, uzela ga i čvrsto e, privila uza se, a zatim ga počela dojiti. Vidjevši taj prizor, Allah poslanika alaih salatu selam upita sabe, zar mislite da bi ova žena bacila svoje dijete u vatru? A sahabi rekoše, ne tako nam Allaha. Omer radijallahu ta'ala pripovijeda jedan događaj vjerodostojan jedne prilike Allah poslanik je iskoristio nešto što je vidio. Vidio je ženu koja je bila među zarobljenicima, pa je ona bila jedan period odvojena od svoga djeteta, pa je ugledala to svoje dijete, pa ga je uzela, prigrlila ga i počela da ga hrani. Pa Allah poslanik iskoristio taj događaj da pojasni ljudima kolika je Allahova milost prema njegovim robovima. Pa kaže Allah poslanik, vidite li ovu ženu koliko ona voli svoje dijete? Je postoji mogućnost da ona to svoje dijete uzme i baci u vatru? Kažu Allah poslaniče, nemoguće da to ona uradi, a da hajda kažemo ne bude prisiljena na to. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, Allah je prema svojim robovima milostiviji od ove žene prema svome djetetu. La Uzvišeni Allah je milostiviji prema svojim robovima nego što je milostiva majka prema svome djetetu. Svi mi koji imamo djecu znamo koliko čovjek voli svoje dijete. Koliko u životu želi da mu, e, ajde da kažemo, želi mu prosperitet, voli ga, pazi ga i tako dalje. Uzvišeni Allah svoje robove voli viši nego što njihova majka voli te svoje robove. Pa je Allahova milost velika. Čovjek treba da se nada Allahu i milosti. Ali rekli smo, Allahu milost treba tražiti kroz pokornost. Naveli smo primjer onog djeteta koji nije pokorno svojim roditeljima. Već kada imamo dijete koji je pokorno svojim roditeljima, pa stotinu puta kada mu naredi, oni pokorni. Pa mu jednom nešto naredi, pa ono nepokorno ili posusta ili pogriješi. Pa kažu, dobro ti si stotinu puta bio pokoran, jednom ćemo ti tolerisat. Tako i mi. Ako hoćemo da potpadnemo pod ajete, hadise u kojima se govori o Allahovoj milosti, trebamo to tražiti putem pokornosti, a ne putem nepokornosti. <clears throat> Nakon toga nekoliko predaja u 420. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je čuo Allah poslanika ali se kako govori Allah je milost sačinio od stotinu dijelova pa je kod sebe zadržao 99, a na zemlju je spustio samo jedan dio. Od tog jednog dijela stvorenja su samilosna jedna prema drugima, tako da i životinja podigne nogu bojeći se da ne ozlijedi svoje mladunče. Buharija i Muslim. Allah poslanik ali se leto ovdje je naveo nekoliko, e, znači imam nevi vi spomenuo nekoliko predaja Božeg poslanika, a sve u istom značenju da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala ima stotinu milosti stotinu dijelova milosti, samo jedan dio je spustio na zemlju. Ono što mi volimo našu djecu. Pa čak Allah poslanik navodi primjer kada vidite životinju koja pažljivo hoda da ne bi stala na svoje mladunče, tu je sve sastavni dio one jedne milosti uzvišenog Allaha koji je spustio na zemlju a 99 milosti uzvišeni Allah je ostavio za svoje robove za sudnji dan. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala milost velika. Ovo nas, hajde da kažemo s jedne strane, daje insanu optimizam. Da čovjek optimistično gleda na život. I ako pogriješim, ustaj, pokaj se Allahu, idem dalje. Moj gospodar je milostiv, moj gospodar će mi se smilovati. Ali rekli smo, da tražimo Allahovu milost na način da budemo pokorni, da e, tražimo Allahu milost na ispravan način, a ne kako to velik broj ljudi razumije. Allah je milostiv, pa sjedimo i gledamo utakmice i ne klanjamo namaz. I Allah je milostiv, i Allah je milostiv, a neprestano idemo putem koji vodi Allahovoj subhanahu wa ta'ala kazni. <clears throat> Pa znači e, četiri ovdje rivajeta imamo da je Allah poslanik spomenuo da uzvišeni Allah ostavio je za sudnji dan za svoje robove 99 milosti, a jednu milost je spustio na Dunjaluk, a mi vidimo tragove te milosti kako čovjek voli svoju djecu, kako, e, kako voli svoje roditelje i tako dalje, do te mjere da i životinje pazi na svoju mladunčad, a sve to samo jedna Allahova milost. Zamislite onda 99 milosti koji će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala prosuti po svojim robovima na sudnjem danu. Pa insan kada pogriješi, ne treba da gubi nadu. La taqnatu. Vidjeli smo prvi ajet. Nemojte gubiti nadu Allahu milost. Allah će oprostiti grijehe. Ali oprostit će komi? Onome ko se pokaji, onome ko ostavi grijeh, onome ko se trudi da bude bolji, a ne onome ko non stop samo kaže Allah je milostiv, Allah je milostiv i svaki dan u nepokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. 421. <clears throat> hadis od Ebu Huriri Allahu ta'ala stoji da vjerovjesnik sallallahu alaihi sallame eh, prenosio hadis od svoga gospodara gdje je rekao. Jedan je rob počinio grijeh pa je rekao Allahu oprosti mi moj grijeh. Uzvišeni Allah rekao je moj rob počinio je grijeh. Zatim se sjetio da ima gospodara koji oprašta grijehe i kažnjava za njega. Allah poslanik prenosi od svoga gospodara, hadis opet kuci, da uzvišeni Allah kaže jedan moj rob je učinio grijeh. Pa se pokajao, vratio se Allahu znajući da ima gospodara koji je milostiv, koji prašta. Pa je Allah poslanik naveo da taj insan je to uradio nekoliko puta. Uradi grije, pokaje se, žao mu je, odluči da se više neće vratiti, ali šeitan ga pobjedi. Pa se opet vrati znajući da ima gospodara kojim ima da se vrati. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam da je rekao uzvišen Allah na kraju moj rob je počinio grije, zatim se sjetio da ima gospodara koji prašta grije i kažnjava za njega oprostio sam svome robu, pa neka radi šta hoće. Hadis bilježi, bilježi Buharija Muslim. Pa neka moj rob radi šta hoće. Ovaj hadis kada bi ga neko pročitao, mogao bi ga pogrešno razumjeti koliko nam je bitno da čovjek nekada pročita hadis i razumije ispravno šta je Ulema kazala u ispravnom svatanju ovog hadisa. Neko bi mogao pročitati ovaj hadis i kaže neka moj rob nakon što se pokaje, nek radi šta hoće, Allah će mu oprostiti. Ne, kažu islamski učenjaci, ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste sve dok čovjek vraća se Allahu, uradi grijeh, pa se ponovo pokaje i opet uradi grijeh i pokaje se, uzvišeni Allah će mu uvijek tako oprostiti. Ali istinskim pokajanjem, mi znamo da bi pokajanje bilo kod Allaha primljeno, treba da se ispuni tri uvjeta. Da čovjek ostavi grijeh, da čvrsto odluče se, neće više vratiti. I da se pokaje, da ga u srcu boli, u duši ono što je činio prije, što je bio nepokuran. Ako se tako pokaje, njegovo pokajanje je ispravno. Pa ako se desi da ga šetan nakon toga opet zavede i on se opet pokaje, uzvišeni Allah će mu uvijek oprostiti grijehe. Pa je ispravno razumijevanje ovog hadisa na ovaj način da dokle god se mi kajemo, uzvišeni će Allah nama opraštati grijehe. A ne da čovjek znači e, posusta, da izgubi nadu, Allahu milost. Rekli smo ima ljudi koji su u životu bili sve i svašta. Radili mnoge grijehe, odaljavali se od Allaha, činili svašta, pa kažu, zar se mogu i ja pokajati? Inna Allaha jagfiru dhunuba džemi'a. Allah oprašta sve grijehe. La taqnatu mir rahmetillah. Nemojte gubiti nadu u Allahu oprost i Allahu milost. Allahova milost je mnogo veća nego što mi mislimo. Onog momenta kada mi idemo putem Allahovi milosti. <clears throat> Kaže se u 423. hadisu od Ebu Ejuba, radi Allah on prenosi da je čuo Allah poslanika kako kaže kada vi ne biste griješili, Allah bi stvorio ljude koji bi griješili, zatim tražili oprost od njega i on bi im opraštao. Znači svojstveno je ljudima da griješi. Kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu kullu beni ademe Svi sinovi Ademovi griješe. Do te mjeri da Allah poslanik kaže vi kada ne bi griješili, Allah bi vas sklonuo. Pa bi došli ljudi koji će griješiti, ali će se kajati uzvišenom Allahu. Pa ove hadise sve treba ispravno razumjeti. Ovo nije poziv na griješenje, ali je poziv ako već uradimo grijeh, a svi ga radimo, ovo je poziv da su vrata pokajanja kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala otvorena svima. <clears throat> U 424. hadisu ista je pointa e, da je Allah poslanik na kraju znači hadisa, hadise do Ebu da su jednog dana sjeli sa poslanikom, pa je poslanik otišao, e, ajde kažemo, djelimično kao da su ga izgubili. Pa su otišli da ga traži, pa ga je našao Ebu Hurire radi Allah talana u jednoj bašti, pa je rekao Boži poslanik, idi o Ebu Hurire i obraduj džennetom svakog koga susretneš izan ove bašti, a on iskreno i čvrsto iz dubine srca bude svjedočio da nema Boga osim Allaha idi i obraduj svakoga ko vjeruje u Allaha i to svjedoči istinski srca, živi po tome, obraduj ga oprostom griha i ulaskom u džennet. Ima rivajeta e, u hadisima da Boži poslanik kada je određenim hasabima kazao e, ovakve hadise su rekli Allahu poslaniće, hoćemo li ići ljudima prenijeti ove hadise? Pa je kazao nemojte im to još prenositi. Zašto? Zato što će se možda oslonuti samo na to. I mi danas imamo velik groj ljudi kao da se obistinio hadis Allahog poslanika alaih salatu wasalam, Daleko su od Allaha, toliko grijeha imaju. Najveće grijehe koji postoje u islamu, ostavljanje namaza, alkohol, droga, kamata, krađa, mnogo toga, ali čovjek kaže Allah je milostiv, Allah će oprostiti, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, korektni la ilaha illa ući će u džennet. Pa čovjek treba, rekli smo i ponavljamo, da ispravno razumije ajete i hadise o nadi u Allahu milost i ajete koji govori o kazni uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Nakon toga <clears throat> hadis 428. hadis da je Allahu poslanik ali salatu wasalam kazao kada nevjernik uradi dobro djelo on se za njega nagradi dunjaličkim užitkom. Kada nevjernik došlo je u drugoj verziji, Allah neće zakinuti vjernika za dobro djelo koji čini. će mu nagrad na dunjalku i bit će nagrađen na hiretu. Dok će nevjernik za dobro djelo učinjeno u ime Boga biti nagrađen na dunjalku, pa kada dođe na hiret neće imati niti jedno dobro djelo za koje će biti nagrađen. Allah poslanik alaih salatu wasalam pojašnjava da čovjek nevjernik. Imate nevjernika, on ne vjeruju u Allaha na ispravan način. On tvrdi da postoji Allah. Pa čak i određeno djelo kada radi, kaže ja radim, želim Božje zadovoljstvo. Ali ne obožava Allaha, pripisuje mu sudruga i tako dalje. Takvi ljudi, kaže Allah poslanik, i kada uradi dobro djelo, Allah Đelešanu im na dunjalku već dadni nagradu. Pa ćete vidjeti da imate nevjernika, imaju dobra auta, pa su zdravi, pa imaju i metka, pa imaju posao, pa imaju ženu, imaju djecu i mnogo toga pa je to njihova nagrada za dobra djela, pa kada dođu na sudnji dan, uzvišeni Allah nikom nepravdu ne čini. Uradili ste dobra djela, dobili ste nagradu za vaša dobra djela na Dunjaluku. Dok kada je u pitanju vjernik, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nagradit će vjernika na Dunjaluku za njegovo dobro djelo, a nagradit će ga i na ahiretu zbog njegovih temelja koji ima, a to je osnova. Vjeruje u Allaha, njemu se pokorava i ne čini mu, ne čini mu nešto što ga izvodi iz vjeri, a to je anulira njegov iman, to je širk pripisivanja Allahu subhanahu wa ta'ala sudruga. <clears throat> Kaže se u hadisu 429. od Džabira radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali se letu sam rekao pet propisanih namaza poput su velike rijeke koja teče ispred vrata jednog od vas u kojoj se svakog dana kupa pet puta. Ovdje znači e, kao vid nade u Allahov milost jeste da postoji način i metode kako čovjek može da e, još na dunjaluku se riješi svojih određenih grijeha. Pa da mu se uzviše Allah zbog toga smiluje, jedan od tih načina jeste i klanjanje pijet propisanih namaza. Kada pogledamo hadise koji govori o namazima, imamo hadise u kojima se naređuje obavljanje namaza. Imamo hadise koji strogo, strogo prijeti onima koji ostavi namaze. A imamo hadise koji obećavaju velike nagrade ljudima koji budu redovno obavljali namaz. Jedan od tih hadisa jeste i ovaj hadis da Allah upoređuje obavljanje namaza sa rijekom. Zamislite da čovjek ima pored svoje kuće rijeku koja teče i svaki dan se pet puta u njoj okupa. Dovoljno bi bilo dunjalučki gledano da se jednom čovjek okupa i da bude čist. Svaki dan po jednom da se okupa. Zamislite kada bi se čovjek pet puta kupao dnevno. Kaže Allah poslanik, takav je primjer namaza. Čovjek koji pet puta stane pred svoga gospodara dnevno. Ovdje želim spomenuti jednu činjenicu, jednu možda hajde da kažemo interesantnu stvar, a to je da se nerijetko ljudima dešava da im je teško krenuti da obavljaju namaze imaju strah od toga kako ću ja pet puta da abdestim, kako ću klanjati i tako dalje. Nekada se ljudi pokoravaju namaz zato što je to naređeno. Čovjek bi trebao da na tu stvar gleda optimistično. To je prilika. Namaz je prilika da u toku dana stanemo pred svoga gospodara. Zamislite da imate pet puta danas priliku da stanete pred svoju neku voljenu osobu kako bi se, kako bi se pripremali, kako bi se radovali tome. A zamislite, vjernik ima pet puta mogućnost i priliku da stane pred svoga gospodara. S druge strane, živimo u vremenu velikog pritiska. Živimo u vremenu eh, kada jednostavno čovjek u današnje vrijeme Eh, svakako uvijek kroz istoriju, ali sada kao nikada prije živimo u znači, medijskom grču, jednostavno neprestano informacije. Koliko nam treba da u toku dana da malo ugasimo, da restartujemo svoj iman, svoj život, svoje obaveze, da se djelimično isključimo iz svih obaveza, stanimo pred gospodara i hajde da kažemo stupimo u direktan kontakt sa uzvišnim Allahom subhanu wa ta'ala. <clears throat> Nakon toga, rekli smo da je ovo jedno veliko poglavlje <clears throat> u kojima ima dosta hadisa. Mi smo eto odabrali neke hadise iz ovog poglavlja, da ih ako Bog da malo prekomentarišimo kako bi večera završili ovo poglavlje. 433. hadis od Ibnu Omera radijallahu ta'ala se prenosi da je čuo Allahu poslanika ali se letu sam kako govori na sudnjem danu. Vjerni će biti vjernik će biti približen svome gospodaru, tako da će ga on staviti u svoje okrilje i navesti ga da prizna svoje grijehe pa će ga upitati. Znaš li za taj i taj grijeh? Znaš li za taj i taj grijeh? Vjernik će odgovoriti gospodaru, znam. Tada će Allah reći, ja sam ti ga prekriju na dunjaluku, a danas ti ga opraštam. Zatim će mu se dati knjiga njegovih dobrih dijela. Ovo je jedan od hadisa koji također otvara vjerniku otvara vjerniku nadu Allahov oprosti milost. Allahov poslanik pojašnjava kako će se desiti e, obračun vjernika na sudnjem danu. Pa kaže čovjek će se odvojiti sa svojim gospodarom. Pa će ga upitati gospodar, robe, znaš li kada si tog i tog dana uradio grijeh? Pa će kaži, znam gospodaru. Uzvišeni Allah i sveznajući. Čovjek se ne može više opirati. Pa znaš li robe kad si to uradio? Znam. Pa će reći uzvišeni Allah, ja sam ti to još na Dunjaluku prekrio. Niko nije saznao za tvoj grijeh. Ovo nam ukazuje koliko je bitno da čovjek ako je uradio grijeh, da to sakrije, da šuti. Koliko danas imamo ljudi putem e, društvenih mreža, putem mobitela i tako dalje, snimaju sebe u grijesima, vališu se grijesima. Pa kaže uzvišeni Allah, ja sam ti to sakrio na Dunjalku, a danas ti to opraštam pa čovjek vjernik, opet kažemo, treba ove sve hadise da shvati na ispravan način. Da se nada, ako i ima grijeh kojeg je učinio i niko ne zna za taj grijeh i pokajao je se, kaje se Allahu, plači, nadate se da bude od onih ljudi koji će potpasti pod ovaj hadis, da će uzvišeni Allah subhanahu prekriti njihove grijehe na ahiretu i da će im oprostiti njihove grijehe. <clears throat> Nakon toga imamo 435. hadis od Enesa radijallahu ta'ala se pripovijeda Kazuje vjerovjesniku sallallahu alaihi ve došao je neki čovjek i rekao Allahu posljednjiče počinio sam grijeh za koji je propisana kazna. Pa je izvrši nadamnom. Tada je nastupio, namaz, e, nastupio je namaz pa je klanjao sa poslanikom alaihi salatu wasalama. Kada je završio namaz rekao je Allahu posljednjiče počinio sam grijeh za koji je predviđena kazna. Pa zato u pogledu mene sprovedi propis koji nalaže Allahova knjiga poslanika upita jesi li sa nama klanjao namaz? Čovjek odgovori da. Poslanik sallallahu alaihi wasallam reče tebi je oprošteno Hadiz bilježi Buharija i Muslim. Innal hasenati yudhibne sejiat. U drugim predajima je došlo u hadisu koji prije ovog hadisa da je čovjek došao Božijem poslaniku i kaže Allahu poslanice počinio sam grijeh, poljubio sam ženu koja mi nije halal. Dotakeo sam ženu za koju nisam smio dotakiti. Pa ima li neka kazna? Pa kaže Allah poslanik, innel hasenati yudhibne seji'at. Doista dobra djela brišu grijehe. Pogledajte ovaj čovjek, hadisu Buhari i muslimu, kaže Allah poslaniče, učinio sam grijeh. Sprovedi na, na meni kaznu ako ima neka kazna. Samo želim da se očistim jer na dunjalu kako se sprovede na čovjeku kazna, on neće za taj grije biti pitan na ahiretu. Pa su zbog toga ashabi i dolazili Božijem poslaniku nekada, ako i šetan i savlad urijeda i uradi grijeh, da su dolazili kažu Allah posljedeć očisti nas. Jer ako budemo kažnjeni na dunjalku, nećemo biti zbog toga kažnjeni na ahiretu. Pa kaže Allah poslanik, jesi li klanjao s nama namaz? Jesam. Kaže, doista namaz, doista namaz briši loša, loša djela i e, loše grije, odnosno grijehe svakako da su grijesi loši. Pa insan isto, ovo je način i metoda da čovjek otvori na vrata nade u Allahu vrahmet i milost čineći dobra djela. Kada god čovjek uradi neko loše djelo, trebao bi da, da se potrudi, da što više nakon toga radi na fila, da što više dobrih djela radi, da tim dobrim djelima pobriše loša djela. Innel hasenati, juzhibne se at Doista, dobra djela brišu i poništavaju loša djela. <clears throat> Kaže su hadisu 437. od Ebu Musa Elešara radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik ali se sam kazao uzvišeni Allah pruža svoju ruku noću da bi se pokajao onaj koji griješi danju i pruža svoju ruku danju da bi se pokajao onaj koji griješi noću tako sve dok sunce ne izađe sa zapada. <clears throat> Ovo je naš posljednji hadis u ovom poglavlju, 436. hadis od Ebu Musa el-Ešari radijallahu ta'ala anhu, da je uzvišeni, Allah poslani kazao, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pruža noću svoju ruku da primi pokajanje oni koji su griješili danju. A danju pruža svoju ruku da primi pokajanje oni koji su griješili noću. Pa nam ovo opet otvara vrata nade u Allahu milost 24 sata imamo mogućnost da se pokajemo. I o tome sam ja mnogo puta govorio. Ovaj smo hadis citirali mnogo puta kroz predavanja. Kod svoje rođene majke ne možeš otići kada god hoćeš. Kod najboljeg prijatelja, kod najboljeg ababa, kod svog oca, kod svog brata ne možeš uvijek otići. Možda 95% slučajeva kada želiš da odeš majci, ona te može primiti ali 5% slučajeva ne možete primiti. Možda je bolesna, možda nije kod kuće i tako dalje. Uzvišeni Allah danju drži pruženu svoju ruku da bi primio pokajanje onih koji su griješili noću. A noću drži pruženu ruku da bi primio pokajanje onih koji su griješili danju. Pa 24 sata imamo priliku da se pokajemo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala za grijeh koji smo počinili i ako se, rekli smo, ispuni u našem pokajanju uvjeti koji su spomenuli islamski učenjaci, nadate se da uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala oprosti sa njegove grijehe. Na kraju, braću moja draga i sestre, e, vidjeli smo ovo jedno poglavlje, e, veliko poglavlje koje otvara insanu vrata optimizma, da živi optimistično, da se nada Allahu i milosti, ako i padni, ako posrni, da ustani, da se pokaje, da ide dalje. Ali ovo poglavlje isto tako kritično da ga ljudi pogrešno ne razumiju. Pa da, da se osloni na Allahovu milost bez da idu putem koji vodi ka Allahovoj milosti. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa da nas učisti na putu istini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas uzme u okrilje svoga rahmeta i svoje milosti. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe i na kraju subhaneke Allahumma bihamdike, šedu in la ilaha illa, astaghfiruke wa etubu ilaik.